Tawa kaq kapitulo. Apostol kunapallam kasqan. Ñuqaykutaqa Cristupa yanapaqninta hinallayá hawawachunku. Ñuqaykuqa kaniko mayordomo hina Diospa kunankama pakasqan yachachiqllam. Allin mayordomoqa patronpa kamachisqantam cumplen. Ñuqataqa manam imapas hukuanchu ñuqamanta imayna piensas haykichikqa. nita juespa maina piensas jampas. Nitagme kikipas juzga kunicho. Conciencia y limpio captimpas mana mana huchayochu chukani. Nyugataja señor me juzgawanja. Chaynaja hamkunapas amaya chikcho, manaraj tiempo captinja. Suyaychikja señor hamuspan tutayaypi pakasjakunata achkeiman Paymi hawachinqa runakunapa sunqunpa munasqankunata. Chayraqmi Dios Alabanjas sapakamata. Wauji panikuna. Kaykunatam alin nikichikpah, nyuhatawan Apolosta ejimplopaq churaspay, chaynapi Bibliapi qillqasqaman hinallan yachachinaykichikpaq. Inaspa mana Maihang nikichikpas hukninta despreciaspa kichik alabanaykichikpaq pita pitaq manta aswan allinta rurasurqanki, imapas hampi kaqtaqa Diosmi husurqanki. Pay husuchkaptikiqa, alabakunki manachaskij hina? tuku kapususqankichikñachusmi tukuy ha hamkunaha apuñachusmi Kachkankichi. Mana yanapachkaptillaykum, rei hinaña hankichi. Amalaya Reina kawachik, ñuqaykupas hamkunawan kuska Kanaikopa. dios apostol apostolkunataqa, Dios mi dejarwanku, mi sentencias sentenciasqa Hinanya Kachkaniko. Runakunapapas hinaspa angel kunapapas, kai pachapi churasqa kachkaniko. Ñuqaykutaqa, hapiwanku raiko. Jamkunam ichaqa Cristupi yachaysapa kankichi. Ñuqaykutaqa hapiwanku mana kallpayuqpaqmi. Hamkunam ichaqa Kalpasapa kankichi. Runakunam hamkunata respitasunkichi. mi despreciawanku. Kunankamam arjaimanta yakumanta, mana pachayo hinaspa runakunapa munasqan ñakarirqaniku. kupas manam kanchu. Pisipanicum SINCHITAYAM caspa, RUNAKUNAM INSULTAWANKO inaptimpas Dios tam mañapunico. Ñakarichiwaptinkupas aguantanicum, Manalintam ñuqaykumanta rimanko, ñuqaykum ichaqa sumaqllata rimapayanico. Kunankamam kaipachapi hachata hina hawawanco, Liaparunapa Wishchupakuskan hinam rikurirunico. Manam kaykunataqa kichik pinqachinaypaqchu cuyas churi kunaman hina Cristo manta chunka waranjaña yachachiqnikichi kaptinpas manam achkachu kichikha. Cristo Jesús manta alguien noticiata willaspa paiman taita, y taytaykichik hina kani chaymi kichik ejemplo qusqayta qatinaykichikpaq Charaykum kachamuchkaykichik señorman iñisqanpi allin takyaq Timoteota. Payqariki churinhinam. Paymi kichik, imainam Kristupi kausas inaspa imainam kawsasqayta hinaspa imaynam tukuy hinastinpi iñiqkunata watukuspay yachachisqayta. Wakinnikichikmi alabakurqankichik manañapas qamkunaman chayaramuymanchu hina. Chaywanpas chaylla mamurusaq qhawaykuknikichik Señor Munaptinga, hinaspam yachasak chay kunapa imam ruray atishankuta. Manam pa Munay munaychakusqanqa manam rimayllachu aswanqa Dios Pati Imatataq munankichik hamkunaman rispa risparuranaita, castiganaytachu, icha kuyakuywan hinaspa Juan juan Kunaitachu